gracias a Dios por escuchar los rezos de mi vieja y mandar ángeles a que la espalda me protejan. Sigo inyectando maldad y el diablo me lo festeja, brindándome putas y drogas servido en bandeja. Yo no compro con nadie, mira si con ustedes voy a comprar. gente para la villa con toda su cadena que lo vamos a robar. De adiós, de Nike, conjunto bien chorro, vagancia brida y hasta la concheta dan follow y like. Pidan lo que quieran que acá se le da, le voy a enseñar que no hay que confiarse que todos sangran por igual por más que te enchaleque. Desde froso la bala para pasar el blindaje, cortarte las alas hasta que suplique. Si quieres problemas entonces que se pique. ¿Quieres que te lo explique? De todo el enllado, yo soy el cacique. he el terreno, yo no fumo porro, yo fumo veneno. Los guachos a pleno, no hiciste reversa, no hiciste los frenos directos al choque. Plomazos al coche, de negro y de noche. Te agujeríamos pared y reboque, full automático y tambores. Tierra de pecadores, todos los fierros contra cargadores. de el hijo me llega la ciclo de flores, nosotros tenemos las cones. Población y buzones, los chacalas filando los arpones. Me dice que tu tema no escuchan violines, junto con los pastores. No sufro mal de amores, tengo un par de cueros y de las mejores. Sale sería bacana bajo el uniforme pa' que yo que prendan los motores, vamos a hacer las misiones, ni bien te estaciones, vamos a descargarte todas las municiones. Guerra de pecadores, no quedan pericia les dimos tambores. El diablo me entrega todo pa' calmar los dolores. El barba me manda dos Ángeles pa' que todo lo mejore. En mi equipo existen dos factores, perder o ganar, o que la noche nos devore, prendan los motores. la cena, rompemos cadena. El tiempo no frena. Conmigo caminan las almas en pena. Para Nochebuena, brindo por lo mío y los que se envenenan. Aunque suenen sirena y los buchones para la antena. Esto va para lo mío, cumpliendo condena. Bajé para el infierno, siento que ni quema. Rompemos el sistema. Si quieren guerra, baby, somos problemas, Salimos a buscarte, tenemos la conexión en todas partes. Tendrán que rezarte, porque demonios salen a cazarte, y van a encontrar sabe quiénes son los caciques. con estos giles. Ah, sí, quieren ruido, quieren ver, quieren ver qué onda. Hace la zona, hace la zona. Gonzalo Nahuel. Todo de la esquina. En conexión con Fuerza Pacha. Eh, Villa Argentina. No hago la esquina, amigo. Mafia voy. Somos nosotros en todos lados, viejita. Que no te quepa ninguna duda. ¿Me escuchaste, amigo? Los demonios. Jóvenes empresarios, jóvenes Sí, Siempre caramelo y sonrisa.